Sada prelazimo na dodatne sure na strani 51. Dodatak 19 kuranskih sura od sure Nasr do sure Leil. Ranije smo naučili suru Fatihu i posljednje četiri sure iz Kur'ana, te neke druge tekstove, što sve zajedno predstavlja nešto više od potrebnog minimuma da bi se moglo klanjati. Međutim, želja je svakog vjernika koji iskreno prihvati namaz kao sastavni dio svog svakodnevnog života i prakse da nauči na pamet što veći broj sura. Za takve, kao i za one koji bi u djetinstvu stečeno mektepsko znanje rado nadogradili, možda i popravili u nekoj mjeri, ovdje ćemo navesti tekst još 19 sura. Kad u namazu učimo ove sure, treba slijediti njihov kuranski poredak. Pošto je ovdje svaka navedena pod svojim rednim brojem, to neće biti komplikovano.